U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Зачепутал أتاك تزفه الأشواق. سمر самопутки верника. أتاك وملء كفيه روائع منه أهداك أهداك أيها العالم ما هذا السكوت أو ما يهديك على الفضل لك استنى النبي Samo jedan dan ja sjećam nam za pet minuta, ali vallahi u tome je hajr. Vallahi u tome je hajr, za ovu davu tako mi je Allaha. Vallahi u tome je hajr, neka jednom progleda, to će da progleda, a ne zato ti ko treba da zrske. Pogledajte i čuli šta govori. Gdje su mediji? Gdje je Stipa sad da kaže čovječe? To je govor mržnje. Ti pozivaš na međusobno ubijanje muslimana. Mada ja one samo ne smatram muslimanima. Ne, ne ba Allah. يجرجر الهزيل إلى بلادي خطة الفؤاد فإنها تلاقت من أجلك الأيادي كويت يا بلادي رفقة الفؤاد Prepuna dvorana. po naredbi svog Boga diže kisele vode u zrak. Stavljaju slike po naredbi da naprave kopije. Stavljaju slike i dižu ruke. Ide to radi i nudi blagoslov. Šta je diagnoza ovog naroda? oni ne znaju svoju vjeru. I oni odgovaraju kada im drži se radi džerb. Na pet minuta svi ga slušaju, što im govori sa pet godinama, a do sebe, nutre, Jeli bani, ko hoćete, či na svoj način govore, ovi ljudi ne čuju, njih ne zanima, došao to radi da nas zarate ponovo. الموت والتفاف نحن زهور أرض مضى Kaže, brate moj, slušaj, nemoj ti meni više ništa govoriti. Tebi tvoja vjera, meni moja. Allahu ekber, sestro, ti me predozi. Budi ja to tebi ne rekao prije. Ha? Čime da je opravdan? Opravdanje i pozivanje nije isto. Ovo se mora rastaviti. To tu radi treba vehabi i istinac. Neće se Allah Jer za razliku od vas, naš zaštitnik je Allah.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 A on je Allah te bareke o teala. I neka je salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede dobra djela čineći. Poštovani džemate, danas je Sarajevo a i cijeli okrug obavijen davom država. Kažem obavijen jer se sve u samo pet minuta njegovog poziva od strane iblisa sve je se diglo da posjeti Hubela ovog vremena. Sve je se diglo kako bi se zapečatila akida koja se zove tradicija i obilježje mo, mo, mojih djedova i mog naroda. Zar se treba čuditi? Ne čudi se samo onaj ko dobro poznaje situaciju ovdje i dobro poznaje ovaj pod navodnim znacima naš narod. Ja sam čuo da je cifra izgleda dosegla do miliona. Ovo više nije žalostno. Tako mi Allaha, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ovo je za zavu davu haj. Ovo je odlično. Poslo je Iblis. Poslo je Iblis vojnika da napadne davu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali kakav je hajr u ovome? Hajr u tome da oni koji su pozivali i upućivali i govorili da ovom narodu ne trebaju dercovi okamati, da ovom narodu ne treba govoriti kako, kako je pivo haram, kako je lagati haram, kako treba imati dobro dobro susjedne odnose, jedan, kako se treba samo smijati ko umleha, koga god da pogledaš, nego smo govorili da ovaj narod nema akidu, da je prije svega farz svakom daji muslimanu koji ima imalo znanja, da upozna svoga gospodara. Ovaj narod govori riječi kakve su izgovarali i mušlici neke. Ako ju pitaš ko je vaš gospodar, kažu Allah. Pa zašto ga se onda ne bojite? Zašto ovo uzvišeni odmah navodi? To je zašto mu činite širk u ruhijetu? Zar se ne bojite Allahove kazne? Zašto se ne opametite? Ko je stvorio nebesa i zemlju? Kažu Allah. Ko je vas stvorio? Kažu Allah. Ali kada im treba koristi i šteta, onda im treba to radi. Onda čine rukju i srdu to rabiju. Žele preko njega da dođu do Allaha žele preko njega da dođu do Allah koga kažu u rubu bijesu da vjeruje u njega. I odmah se pokaže da lažu. Odmah se pokaže da lažu. Svojim sam ušima i očima gledao narod koji izgovara riječi. Kakve su izgovarali mušici neke? Muhammede! Kako si ti to davu doneo? I pogledajte, kako je to rabi mjesto iskoristio priliku da to provede u svoju davu. 15 godina dave na ovim prostorima, dave Mohamed Ali Selatu Veselam, a ne dave Muftija Nejtova, nego dave Mohameda Salallahu Ali 15 godina pozivanja, muke od strane svih bez izuzetka. I oni s kojima se ne slažemo, u nekim sitnim stvarima, jel da? Svi su pozivali. Nije nam cilj da kažemo ko je u pravu, vallahi nikad. Nego da se prvo narod poziva Allahu. Oni ne znaju koji je gospodar. Oni nemaju pojma kome robuju. Ali hoću da ukažem na jednu veoma važnu činjenicu. Nije samo to rabi, to rabi. Šta je dovelo milion naroda u zetru? Dovela im Ajvatovica. Dovela im dobre vode iz Uraza. Dovela i kamen iz Ajvazbede. Dovela i ona ili onaj Sofija. Dovela i ona ili onaj Hođa. Hođa koji dovi sa mimbera poslaniku, dovela i akida, i šarija, maturidija, šija, rasidija, dovelo i ono što smo im govorili konstantno, vi nemate pojma ko je vaš gospodar. To im je dovelo, pa su učinili klasični širk Allahu Tebare Kevotara. Akida im je dovela da oni su rabi odižu vodu, A on im diže ruke ljudi svoje blagoslove i berekete. Sa pet planeta. Čuj ti. Žalosno je bilo gledati mene i dede. Kako kliču kada tu radi poziva. To radi kako li već. Na borbu protiv koga? Vehavija. Allah molim da nagradi svakog brata koji je imao udjela u onim letima da je jedan nagradi džennetom tvrde osobe. Opravdali su i skinuli imane sa toga. Ali ih ujedno pozivam i mi, i nas. Usta trebamo narodu govoriti. Jesmo li konačno se dogovorili o uspostavi dijagnoze nad ovim narodom? Hajmo se dogovoriti, vallahi, ovaj narod ne zna koji je bol. Ovaj narod ne zna kome robuje. robuje. Kada je vidio da evo zedin kamen ništa ne pomaže, da sedam rupa kod gavi ustane begove, ako prođeš kraj toga ne ubaciš marku gotovci. Kod travnika turbeta, ako koji je narod uvjeđen, ako ne ubaci dinar i euro, nešto će mu se loše desiti. Ko je ga naučio tome? Koga je tome naučio? Pitam sebe i vas. Šta je onda najpreće da objašavamo narodu? Oni u rubijetu vjeruju od Allaha. To sami kažu. Ali kada ih pozove što radi, svi se dižu. Evo nas naš može da tebe nije bilo šta bi mi radili. Ko bi nam odavljeno štetu ili dao kakvu korist da nisi ti to radi došao. Wallahi dinara nije potrošio. Za pet minuta njegove dale sve je okrenuo na opaku. Čita u Bosnu. A ljudi daje šehovi u lema, godinama ih pozivaju. Neko na ovaj, neko na onaj način. Godinama se poziva. I ovaj narod neće. Ali prestanimo više da ih opravdavamo neznanjem. Kako ćeš ga sad opravdati da nije znao? Na osnovu čega? Čime da ih više opravdamo? Što ne znači da ne trebamo i da je pozivati. Ali sam ubijeđen. Ubijeđen sam Allahom i jednog jedinog. Da smo ušli u noć u zetri, oni bi nas objesili. Oni bi nas ličovali. Oni bi nam glavu skidali. To je naš narod. Taj naš narod bi nas ubio. Valah, ja i se odrećim. Ja se onih ljudi, nemam sa njima ništa. Tako mi gospodara kjabe. Ja sam to rabijen. I sa onim ljudima koji njemu i balje čine u zetri nemam ništa. To nije moj narod. Valahi, to nije moj narod. Jer moj narod je nešto sasvim drugo. Ali smo govorili u jezičkom smislu naš narod. To jest ovaj narod, jel da? Mi smo tako govorili, to jest tako. On je naš u smislu, živimo sa njima. A drugi su govorili da je naš, zato što taj narod ne zna, zato što je taj narod miroljubiv, zato što ga treba podučiti, čime ga treba podučiti. Tu smo se razišli. Pozivam i koristim priliku. Pozivam, hvalite, i koristim priliku da jednom za sva vremena progledamo Subhanallah. I kažem ponovo, doveći Allahu te bareke votara, kako sam pročitao letak, piše Mimber, da i Allah nagradi džennetom firdeosom. Jer mi nismo slepci ljudi, tamo gdje je hajr, evo nas. Ako ne mogu ništa, mogu dovu puti za tebe. Jer kad je nešto hajr, onda je hajr. I to se ne smije osporiti. Ali, hajmo sad. Šta ćemo sad? Nije on jedini to rabi. Ima njih na minberima koliko hoćeš. Ima to rabija kamaru po Bosni. Nije on jedini. Nije on, braćo moja, jedini. Ovi ljudi, mogli ste čuti šta govore. Mogli ste čuti svojim ušima. Otiđite na internet. Samo ukusajte dnevni halal. Vidjet ćete video snimak od koga se čovjeku ledi krv u žilama. Prepuna dvorana. Po naredbi svog Boga diže kisele vode uzra. Stavljaju slike koje su dobili po naredbi da naprave kopije. Stavljaju slike i dižu ruke. Ide to radi i nudi blagoslov i zdravlje. Braćo moja, šta je diagnoza ovog naroda? Šta je diagnoza ovog naroda? Oni ne znaju svoju vjeru. I oni odgovaraju, kada im drži se radi drst, za pet minuta svi ga slušaju. Što im govori sa pet godinama. A do sebe, nusret, bili bani, ko hoćete, svi na svoj način govore. Ovi ljudi ne čuju. Njih ne zanima došao to radi da nas zaratuje ponovo. Pogledajte i čulite šta govori. Gdje su mediji? Gdje je pa sam da kaže čovječe? To je govor mržnje. Ti potivaš na međusobno ubijanje muslimana. Mada ja one samo ne smatram muslimanima. Ne, ne bo Ali pogledajte šta napravi. Samo jedan dalja šetanov za pet minuta. Ali vallahi u tome je hajde. Wallahi u tome je hajr. Zavu, zavu, tako mi je Allaha. Wallahi u tome je hajr. Neka jednom progleda ko će da progleda, a ne začepi ko treba da začepi za sva vremena. Pa vidi, treba li narod objašnjavati kako u vanili ima alkohola, kako se ne treba uzimati po ovako ili onako, kako ova hrana treba je sveren, ovo su sve šarijatski propisi. Ali kada čovjek upozna svog gospodara, ti mu samo kaže što ti Allah zabranja, on kaže razumijem. Gotovo. Ovaj narod ne zna komu je Bog. Ovaj narod ne zna komu je Bog. I vala i nije ni ga žao, nimalo. Pa su govorili, kako kaže uzvišeni, وَمَا كَانَ جَوَادَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Kaže, odgovor naroda, Odgovor njegova naroda, koga? Luta ovog naroda, je bio, kaže, i nam u nas je taj Harun. Istirajte, kaže, iz ove ljude. Istirajte ih, oni su oni koji se puno čiste. Iste riječi sam slušao u Zetri. Apsolutno identične riječi. Istirajte i napolje. Šta će nam ovde? Kada im kliče to rabi, drži njegov glasnodovornik, Iblis na mrču, jel da? Broj dva, drži den, a oni aplaudiraju i kliču. A on govori, tekviri Muhammeda ibn Nabu Lehaba, tekviri u lemu i sve koji prate, ja mu im govori. A oni aplaudiraju višu to. Neki, neki. Ha? Niste gledali ovo? Gledajte, da ne mi ja vas, ukusajte pa ćete vidjeti. Drži im tu rabi desu upao svoje setije ustaje. Odjednom su svi ozdravili. Niko više nije bio bolestan. Nane, djene, svi se dižu. To su radi, treba vehadije istirat. Nećete Allaha ni jednog jednog. Jer za razliku od vas, naš zaštitnik je Allah. A vaši zaštitnici su ko sihirbazi i kompanija ko što je on. Naš gospodar je Allah. I hvala mu te bareke u te Te koji je nakon što su došle sve moguće vojske i opcije da nas napadu, ubijaju i zatvore, došli su sihirbazi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu zvišenom. Ima li još ko da dođe? Pošaljite i dio šuajbu ovog naroda. Dolaze je redom jedni za drugim. Zašto? Allaha ni narod protiv sebe hoće kaznu. Ovaj narod doziva Allaha da ga kazni, a nisu ni četiri. Milion ljudi dolazi u zetru bolestni, zar to nije kazna? Zar nije dovoljna kazna što si došao da robuješ čovjeku? Eto ti kazne, ne treba ti zemlje tri. Eto ti kazne, ne trebaju ti poplave. Eto ti kazne da umreš ko mušlik, misleći da si musliman, a od muslimana nemaš ništa. Jel' slava? Kućeš veću kaznu? A kućeš veću blagodat? I hvala Allahu što nas je počastio ovim islamom. Gledajte, sad mi beremo plodove onog tauhida i imana koji su nam naši učenjaci govorili. Da kažu ovo je kufr, ovo je širk, ovo ako uradiš izlaziš iđere, a ovo ako uradiš otpornih si, ovo ako uradiš ti si monafik, ovo ako uradiš to je veliki širk, ovo ako uradiš to je kufr, dune kufr. Ne, vi ste haridije. Vi ste Haridije i tekvirovci. Hvala Allahu jesmo. Svaki dan u suri El Fatiha mi slažemo i židove kršćane. Svaki dan zadnja dva ajta. Je tako? Tekvirovci jesmo Allahi. To je šerijatski propis i tu nema igre. A šta su onda ovi? Šta su onda ovi koji ne znaju koji je gospodara kamo li šta je tekvir? Ne znaju koji je gospodar. Klanjaće, ali će činiti Allahu te barek od tala šest. Jer onda pitanje postavljamo kako je onda moguće da musliman može počiniti šir? I da milion ljudi budu nevjernici. Valahi moguće da čitava planeta bude u kufru i u širku, a 13, 16 ili 18 ljudi ulazi u luhovu lađu. Vidi kako je moguće. Pa Allah se vare kemo tala spašava stoku, jer oni što ostaju poplavajuće borišta od stoke. Jer su gori od stoke, uzvišeni kaže, jer kad gledate, kad vidite kravu, kaže joj kravu kako će, ona samo gleda u tebe. Gledajte kako je Allah upisuje. Oni su kao stoka, kaže uzvišeni gori od stoke. Zar nisu gori od stoke? Zar nisu, zar nije ovo narod koji napada svoju vlastitu vjeru koja mu je došla. Zar nije ovo narod poput Musaovog naroda? Je tako? Zar ovo nije narod poput Lutovog naroda? Istirajte i oni su ljudi čistuti. Musa li se nam? Kaže faraon. Ubiću ja Musa. Pa kaže faraon. Pustite i kaže mene. Da ubije Musa. Zašto mu to govori? Kaže, a on neka traži pomoć od svog gospodara. Slušajte dobro. Jer se bojim da vam on kaže vašu vjeru ne izmijeni. Ovo je faraon govorio, braćo. Ovo je faraon. Najveći jedan od najvećih nevjernika koji hodno zemljom govorio. Kaže, pustite vi meni. Musa da ga ja ubijem. Jer kaj bojim se da on neće vjeru izmijeniti. Šta je govorio to rabi neku noću? Šta je govorio? Upravo ovakve riječi. Samo indirektno. O narode moj, on im govori. Ja sam tu da vas uzela u pomoć izrećim, a oni dižu ruke. Pa ja znam da on ne znam tek izgovor, nego plješću mu. I umjesto da veličaju Allaha, ponovo se širkuju, kvalitetno, viću i kliču, neka to radi, neka to radi. Pravi pravcati mušici. Ako smo ih tražili sve ove godine, pa nismo ljudima mogli pokazati, a nije nam to bio cilj Allahami. Nama je bio cilj da zetra bude prazna, da tamo ne bude nikoga Allahom jednog jedinog. Nama je bio cilj, ko što i dan danas, da ljudi robuju Allahu, a ne ljudima. I vidjeli ste šta rade. Prepuno. Tava oko to radija. Klasični tava. Dolaze pa mu se nane saginju, pomiluj me ovde, pipni me ovde, zabili me tu ovde, nemoj. Katastrofa. Majke, žene, nane, djevojke. Pogledajte, sve ovo što je po Bosni bilo dovišta i turbeta izgleda, ništa i nije izlečilo. Sve što su im hođe davale, a manje, davale im akidu, ma vi ste dobar narod, Ma vi ste prediva narod bošnjani. Eto ti prediva narod. 80% naroda to učini kufra Allahu te bareke o tala. Pul hijetu. Koji je to narod? Šta nam je onda prevashodna obaveza? Šta nam je prevashodna obaveza? Allah počastio šeha Nusreta dženetom sredozu. wallahi, wallahi, Povisinjuju se riječi gospodara Tebara Kevotala. Oni se neće prestati boriti protiv vas. Sve dok vas ne obrate od čega? Od vaše vjeri ako budu mogli. Kako se niko ne pita odakle ovaj držav dođe od jednog? Kako se niko ne zapita? On ništa ne naplaćuje. Pogledajte narod koji robuje dinaru dirhemu. Samo su čuli da je džaba. Bez dinara u svim kućini. Nije problem da li bi oni hiljadu. Gledajte kako su mu se brzo odazvali. Nije potrošio dinara da, da ima u reklami. Ne, svi su se potrudili. Pozvoj igli svoje vojnike, medije, ovo ono, da se dobro potrude da mu dignu rejting. I niko kogod mu je, kogod ga je napao i osporavao mu to što radi, on nije napao. Sa svakim je lijepo razgovarao. Međutim, kada su braća odnijela letke, preko hiljadu komada, Allah molim da to nađu na sudnjem danu. Kada su odnijeli letke, on je svim objema rukama digao taj letak i pokaže i kaže, evo, evo me hadije napadaju, vidi. Evo, ovako je dizao. Ovako diže, kaže, evo vehabije i narod plješće i aplaudira njemu. A on drži u ruci dokaz proti svih njih. Ne mora i pročitati ni jednog jedinog ajeta izdjeva. Što su braća napisala? Ni jednog propisa valaji da ga pomere. Sa njima je završeno. Sa njima je završeno. Jer kako kaže Omer ibn Hatab, oni su sami krivi za svoju zabudu. Nemaju opravdanja tu nema opravdanja rođu moj. Naćeš ti se sa to rabijem, pa će ti on držat hudbu u džehennemu. Naćeš se tamo sa njim, pa će ti sad Bog tu rabijeva, on se zove Ibrahim, održat zadnji der. Pa vi koji niste htjeli slušati, sad ćete njegov zadnji der poslušati. I više nikad verca u životu nećete čutati. A ovoliko ste promisali i bježali da ne čujete. Ovo je alarm. Ovo je veliki alarm. Hvala Allahu da to nije naš džemal. Hvala Allahu da nisu sa nama. Hvala Allahu da nas je odvojio od njih. Hvala Allahu da nas je odvojio od onih koji njih podržavaju i vole i cijene i poštuju. Hvala Allahu se bareke o ta'ala koji će hasebe nasu, hej utraku, hej jakulu, amena vahum na juštenun. Iskušava, iskušava će i dovoditi uskušenje da pokaže od nas ko laže ako govori istinu. U uzvišeni će pokazat da su se svi u Bosni njimi da nas pretlaše radi našeg teohida, radi uzvizanja Allahove riječi na zemlji. Mislili su da pred sobom imaju kukavice, mislili su da su mi vojska nekog ešarije ili masu ribije, mi smo Allahova vojska. Valahi imaju problem sa ljudima koji vole smrt nego što oni vole pare i ovre. Valahi je tako, braćo. I držali smo, i državamo uz Allahovu pomoć. Jer da nije njega ne bi bili ni upućeni, da nije njega ne bi ni izdržali, da nije njega te vlade kevotala, ne bi ni prepoznali istinu od neistine. Da nije Allah naše gospodara, ova bi vjera bila sakrata i niko je ne bi mogo prepoznat kao ispravnu. Međutim, naš gospodar uspostavlja dokaz ovdje u Bosni, u centru Sarajeva, uspostavlja ljudima dokaz i pokazuje ko je na istini, a ko je na laži. I pokazuje ko je taj džemat koji treba pomoć i ko je taj džemat sa kojim treba raditi da vidimo hoće li biti milion ili gdje je to odmrčiško vode za ove ljude. U najmoju ruku pozivam rijacet, pozivam rijacet da naprave spiskove, ima se kad, stavite četiri, pet ljudi, da se odreknu sve jedne osobe koja je došla onda da ga izbati, da se kupi durum zemlje, dva duruma, da ima zemlje da se kopaju. Ali blizu kakvog smetlišta. Ne daj Bože da ovaj to radi, kretjen umre. Ne daj Bože da krepe ovdje u zetri. Vidjeli bi turbeta koliko bi bio. Vidjeli bi kako bi turbe napravili. Jer da li je to radi sklopio sporazum, ovo ne su ni najmanje, da će 30% ići u budžet i z, onda bi puno lakše da bile. I ovako su samo blage, ali ovo je u pitanju, braće moja, nije mala stvar. U pitanju je stvar koja ljudi izvodi iz vjere. Makar klanjali, postili, borili se, džihad vodili, ove stvari čovjeka izvodi iz vjere. Zato vi treba alarmirati. Zato vi treba osuditi. Zato vi treba i govoriti. Doveo faraon čarovnjake svoje. Doveo faraon čarovnjake za njih nećemo moliti da jav, ne imala oprosti, ne vallahi, da je uputi. Oni nisu na uputi. Ali vodilje njihove i vođe, <clears throat> Allaha molim, Allaha molim te barake u otara da im pošalje meleka smrti. Allaha molim da im pošalje meleka smrti i da im odvoji duše njelite lisa. <clears throat> Alhamdulillah. Pitat ćemo se zašto se to dešava u narodu. Allah te bare kao tada u mnogo ajta, između, između ostalog i ovaj, ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكريم To vam je, kaže, zato, kada će reći džehennemlijama, To vam je, kaže, zato što niste vjerovali kad se pozivalo samo Allahu jednom jedinom. Zato ste završili u džahnemu. A vjerovali ste ako bi se neko njemu smatrao ravnim ili jednakim. Zato ste završili. Ovaj narod se poziva konstantno. Poziva se 24 sata i koristim priliku i pozivam sve ti jednog daju, sve jednog brata muslimana. Dajte ljudi, subhanala, dajte da oklonimo ovu bolest. Hajmo pozivati Allahu. Ako, a pozivanje Allahu je pozivanje tavhidu. Uluhije. Rububije, smajimo se pa se tako. Hajmo samo narodu govoriti o Allahu. Pozivati mu da ne čini širk. Wallahi, Allah će nam spojstiti. Wallahi, Allah će nam svoj srta. Ovo je možda dobra prilika da svi pripitamo sada i dalje i učenici, i učenjaci šehovi. Ovo je dobra prilika da sami sebi kažemo, ljudi, ovdje je problem kufr i šef koji je proizašao iz bidata i notarija. Odakle je došao? Hajmo ljudi lečiti Hajmo ovo sprečavati. Nije bitno ko je u pravu, ko nije u pravu, rođo, bolan. Ma nije to bitno. Bitno je odakle dolazi istina. Zato se ispođamo što nećemo istinu. Nego ja sam u pravu, a ti nisi. Pa koliko bo sam čerosti, dobro imaju retoriku govora, možeš rastati na 20 godina sa njim. On svi bojama namazan. Bože, ovako jeste li tako je? Pa ga nikako ne možeš izvući. Dajte, subhanallah. Dajte, evo imamo problem. Imali smo problem. Ovo je samo kulminacija puno ranijih problema koji su bili. Jer nije velika razlika između ovog i ajva zjedinog dovišta. Skoro pa nikakva. Ovdje se nosi voda, a ovdje za kamenje. Voda je za betonažo i kamenje za betonažu. Jel da? Nije velika razlika ili nikakva između njega i djevojačke pećine kod Kalesije Tuzle, gdje žene dolaze i pomiluju pećinu i po stomaku postaje, eh, kaže, sad ću roditi. Hoćeš džina roditi. Jel da? U čemu je razlika? Razlika je samo u širku, a on je isti, skriven, jedva se prepozna kome. Pa inama samo njima. Oni ništa i ne prepoznaju. U čemu je razlika? između turbeta i kamurova po koji se tava čini i dole upućuju. Neku noć razgovaram sa jednim sa ovih prostora koji kaže da mu je šeh i mrbi. To je onaj, jel da, kretir koga slučajno se proglasili nevjernikom. Kada firla njegova fira u tapanje u Allahu. On kaže, ovaj svijet je samo stran, ništa ne vidimo. To je sve što radimo, mi sanjamo, mi smo se utopili, sve ovo, Allah. Pa kao čovjek ima radio i govori. Nakon par minuta razgovora, ja ga pozivam i kažem, molim Allah da mene proživi sa Muhammedom sallallahu a sahabima, sele postali, ispravnim učenjacima, u džahidima Afganistana, Čečenije, Palestine, Iraka, a tebe se ih naredi. Šta misliš šta mi je rekao? Nije ništa, samo je ušutio. Tako vi radite vehabije. Odmah napadnete. Ko vi? Kaže, ehem sune se ođe Ako si uvijek džem svom šehu, šta ti je? Zato i ovaj narod ne radi ono zato što nije uvijeđen u to. Oni nisu došli u zedru zato što nisu ubijeđeni, ne ne u Allahi, nego su ubijeđeni da će im tu rabi donet korist i nekom štetu. Jer da su bili ispravni, a time ne bi došli. To tako? Ne bi ne došli nikad. Ali su došli upravo radi toga da potvrde svoj nifa, svoje mjesto. I čućete kako su napali kada to radi govori da su došli ovde Arati koji su britanske obaveštane službe pa su došli ovde, a narod kliče. Obavezno to pogledajte narod kliče, jesu kaže, to radi njima govori, došli su ovdje, ne znaju, a ne, a, nisu uopšte bili dobro došli, žele da vama vašu vjeru promijeni. Ovako govori, braćo, a narod diže ruke, aplaudira, naš narod nije naš Allahani. To ja sa onim nemam ništa. Utječem se Allahu u sve jedne osobe koje je tamo odšla. Wallahi. Wallahi je to naš narod. Hajmo se opametiti. Evo uzvišeni pokazuje i dokazuje ljudima u kakvom je halu ovaj narod. Ovaj narod nakon što je izabrao demokratiju, nakon što je dao crveno košuljašima 95% glasova, oni su izabrali, nostalgičari za drugom, Titom su izabrali njemu sličnog i dali mu glasove. Je tako? Je tako? Ovaj narod ide i slavi prve majeve i nove godine. Jedva su čekali da im se pojavi sada već crveno-zelena transferdara da mogu reći, a evo nas u Europu. Je tako? Crveno košuljaši, prepozno ovaj narod, prije ovog širka u zetri, prepozno ovaj narod, druga tita, prepozno narod, svoju tradiciju, prepozno ovaj bosanski narod, svoju akidu, druže tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Valahi su pravu i ne skreću nikako. Nisu džabani govorili i posle Tita, Tito, samo što je sad posle Tita zlatko. Evo i, gledajte šta rade. Nije čudo što su na, nakon demokratije izbora, pošto su se osvijestili, je demokratija i parlamentarni izbori i zakonodavne procedure, oni osvješćuju čovjeka. Nije, on tad progleda, kad ti to počneš izučavati, da ti vidiš kako onda bereket ide kroz tebe. Puta, i ti vidio, pa onda kad vidiš da to ništa ne pomaže, Allah te prepustio onima kojima ti krenuo, onda dođeš i da pečatiš svoje sudine, ukoliko se ne pokaju. Dođeš i kažeš, ma kakvi, pomoć je meni Allah, ja vjerujem Allah, ali kad to radi kad digne ruke i nije sigurno. To je naš narod. To je taj napačeni svaki 30, 40, 50 godina klani i ubijani narod. Da li je to pravedno ili ne, prućenite sami. Uzvišeni nije nepravedan. Ali sam ubijeđen. Ubijeđen sam. Idu velika iskušenja. Kampanja protiv ove dave dobija na dimenziji. Idu velike stvari. Valahi. Oni koji treba da vide Ko je protivnik Vehabija, sad su videli. Sad su videli više nego ikad. Svi koji nas napadili, svi koji udaraju na ovu dao, izdaju muslimane, lažu na muslimane, potvaraju, špioniraju, muljaju, petljaju, izdaju muslimane, neka znaju dobro. Mi im poručujemo. Mi smo robovi Allaha te bareke u otala, jedinog, jedinog Boga ili božanstva koje zaslužuje da mu se i bare čini. Mi smo robovi milostivog. Mi smo robovi onoga koji je uništio narode prije nas i oni će posle nas, inšalo. Mi smo robovi onoga koji neće svoje robove nikad ostaviti na sjedu. Mi smo robovi onoga i mi im poručujemo koji jasno kaže svojim robovima Kane hakkan alejna nasrul mukmini Ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove. Mi smo njegovi robovi. Sve ćemo vas razočarati. Miša Allahu Teala. Ko što su vas razočarale i male skupine muđahida koje se bore za uzizanje Allahove riječi na zemlji. Sve vele sile svijeta nek se dignu. <clears throat> Nek ustanu par šaka talibana vraćaju i nazad ponižene. Sa samo jednim krompirom za doručak, malo marame okole, oko vrata i puškom koja možda ima samo četiri metra. Ali zna dobro muđanik kada opuca jedan da more sam pogim pejstvo. To je ta razlika. Wallahi, braćo, hvala Allahu da nas je odvojio od ovih skupina. Hvala Allahu te bareke u tala koji nas je uputio na pravi put. Da nemamo grižnje savjesti, da smo ih pomagali financijski, podržavali, branili ili hvalili. Hvala Allahu na tome. Hvala Allahu ko što nije ni Muhammed alaih sallatu wa sallam hvalio mušiški narod, a to je bio njegov narod, nismo ni mi. Zašto? Zato što Allahova uputa daje ti svjetlo da ti prepoznaš je li ti to majka ili otac ili brat. Ovo je bedr. Sad je u Bosni bedr, vidjet ćete vallahi. Sad je u Bosni bedr. Šta će oni, nemoguće da nema toko iz moje familije. Meni sestra moja kaže, brate moj, rođena sestra po krvi. Kaže, brate moj, slušaj, nemoj ti meni više ništa govori. Tebi tvoja vjera, meni moja. Allahu ekber, sestro, ti me predotici. Kud ja to tebi ne rekao prije? Ha? Čime da je opravdan? Opravdanje i pozivanje nije isto. Ovo se mora rastaviti. Ti pozivaj. Modo u tebi ima zadnjeg daška pozivaj, trebaš pozivati. Ali ako budeš opravdavo, o samim tim nećeš pozivati. To je sve da je Jer ti kada opravdavaš, Znači, ne trebaš ga pozivat. Ne treba ga lijeći. Zašto? Pa ti si ga opravdao. Kad su je Allah opravdani, kad čini širko opravdani, i on ne zna. Čudi me što su da kršćani zavljuju. I oni nisu znali. Zato su ipali šta? U zavljuju. Zato su zavljuju, nisu znali. Ako opravdamo ove, moramo i kršćane. Da ide. I drug ti ide u džene. Jel'a? Obrana, nije znao čovjek. Šta ćete? Nije došlo da ja. E, moj tito. Na Boga po žehenemu tito. Tako? Čime opravdati? Evo, vidimo na sebi šta se dešava. Allahu hvala da mi smo sa njima. I vallahi, nema vas ovdje u Sarajevo. Meni je drago da vas ima ovoliko prije svega. A nema vas jednog da nisu prsta široka. A, jel da? Pa, ovo da vidim kad jedini s tobom. Nisi mušlik čoveče, jer ne živi teškim životom. A onaj ko glavu od knjige moje, on će teškim životom živjeti i na sunjem dan će ga slijepa poživjeti. Zadaj ti šta radi. Oni su dur bolesti. Uvijek im nešto padne. Bolesti i samo se okreću. Nije koja kibla. Prema evatelj će ove godine svi dole. Kaže uzvišeni, kako ne vide da svake godine jednom ili dva puta iskušenje padaju. Kad je ajmo se vrca, ajmo se dolo pričeti, malo. Dobre vode, idemo i tamo, ajmo probat, šta nas slušta? Sva kako smo mučiti. Jel da? Pričeš kad im to radi, ostavi po jednu sliku, nek ima im dolo spomenu. Kaže, je da sve energiju šalje. Kako je Iblis perfidan. Vidjet ćeš, kaže, da će zavest, zavest im tvoji iskreni. Allah, Allah, Allah. Allah molimo da nas uči ljudi iskreni i mirni na Bogu. Allah te barek je zala molim da nas pomogne da nikad ne uradimo nešto što će nas izvati njegove vjere. Allah te barek je zala molim a molite ga i vraćati da pomogne u dalu. Allah te barek je zala molim da pomogne islam i muđahide koji se bore njegovom putu. Allaha molim da nastavi njihove safove. Amin. Allah te bareke o tala moli da jezikom, preko naši jezika, odgoji se generacija koja robuje samo Allahu te bareke o tala. Amin. Allah molim da nas zaštiti od svih plekaruša. A on to može. Jel tako? Wallahi je tako. Ko kaže da ne može, da to radi. Na, jel da? Uzvišeni te bareke o I to ćemo poručiti svima. U Islamu pripada budućnost. Kur'anu ne može niko ništa. Vjeri islamu ne može niko ništa. Svi se već skupili. I gledajte, jedna od pomoći gospodara našeg jeste njegove obavještajne službe. A znate šta će njegove i šta će biti od Allahovi obavještajne službi? Kamen. Drvo. Ovo muslimanu! Evo židova dođe u biga. Sviđa kako kamen govori. Obavještajac. Ha? Drvo govori, e to ti obaveštaje. Vidi kako gospodar može da ovo su vjerodostojne predaje. Da će doći vrijeme, da će drvo i kamen govoriti, o muslimanu, muđahide, evo ga i tamo ne odi u dalje ga odmah. Zato me rođo. Ja vjerujem da kamen govori. <laughs> Evo šta? Rekao poslani svoj crn. Ha? Ovima da kažeš kamen, šta ti to govoriš? sunji dan, daj pusti dženet, ma nemoj meni govorit. Idi bar ruki u Abdurezak, nek vam ruki uči ljudi, dajte mu koji žena. Čovjek jedva, ne znam od čega živi. Ima još daja koji uči ruke. Kako niste tu otišli? Pa zato što ti taj daja odmah kaže, moraš klanjat, pet vakat namaza. Ako neš, nek te leši, to radi. Pa tako? Međutim, to radi, ne traži ništa od njih. Samo traži da mu učine sezu i možete ići kući. Sad ste svi zdravi vidio se fajta. Pa on je u onom danu sa iz zetre, još će među skren, pokoju složit, duplu čevape, poje sarajske kad čevape, ej, jes nam bilo dobro, puna detra. Ha? Treba li mi je samo basno, pak lopticu, i ono pak bine se u glavu, jednom po jednom. Braćo moja, vallahi, vallahi, ne žalim je nimalo. Wallahi, ne imam te gobe, ni ste iz zehre, iz zehre ste jedne. A koju te gubu? A to je da smo krili din. Ne imam Allaha ni jednog, jedinog. Sve smo im govorili, pojasnili, gdje se zabude, gdje su širkovi, kod koga su kufrovi. Nemojte tražiti pomoć od ljudi, samo se Allah obra, sve smo, ne imamo te gobu ovde. Zato ne žuri sad oni koji su ima. Mi ne imamo. Alhamdulillahi rabbi alamin. Allah molim, da sastavi naše daje. Allah te bareke ta'ala molim da braću koja su uradila i skilna je manje sa ciju nas, da ih obila to nagradi za njihov trud. Allah molim da braću koja su odnijela letke tamo kod Iblisa i kod Đala, da nađu to na sunjem narod. Allah te bareke ta'ala molim da ih pomogne na istini. Allah molim da i nas zajedno sa njima sastavili se safove. Molim Allah te bareke ta'ala da nas sastaju safove muđahida. Molim Allah te bareke wa ta'ala da sjedini srta muslimana, da od nas skloni lažove i monatike. Molim Allah uzvišenu da nam pokaže da i vidimo. Molim Allah da nam pokaže da i vidimo. Molim Allah te bareke wa ta'ala da im ukoči jezike. Molim Allah uzvišenu da naredi njovim ubrazima da stanu. Molim Allah te bareke wa ta'ala da vrše nuždu na usta oni što idaju i špioniraju muslimane. Molim Allah se bare će ovo da im njihove porzi se uputi da budu muđahidi protiv njega. Molim Allah se bare će ovo da od svakog špiona sinove uputi napravi put da budu muđahidi. Molim Allah se bare će ovo da svakom onom ko spletkari islamu i muslimanima i laže na muslimane, da mu zakuje jezik. Molim Allah uzvišenog da pomogne svoju vjeru. Molim ga se barek kao otala, Allahu naš, tvoji smo robovi, pomođi nas. Od tebe tražimo pomoć, od tebe tražimo da odagnaš od nas nevolje, od tebe tražimo uputu, samo se u tebe uzamo i od tebe pomoć tražimo. Nema Boga osim tebe, nema vjeri osim Islama, nema poslanika osim Mohameda, ali i sada to je poslanik Nema sunneta osim njegova sunneta, Nema vjere, osim one kako mi je Allah zoveđa zadovoljan. Ne priznajemo ni jednu drugu vjeru. Pod navnim znacima, niti njihove nevjere. Ne priznajemo na ostavije, ne priznajemo ništa. Mi je čistit od ovog naroda što radi. Samo Allah te vare ćemo da veličamo sa njegovim učišenim imenima i savršenim svojstvima. Uvjeđeni da će nas Allah te vare ćemo tala pomoći da istajemo na putu uzdiganja njegove riječi. i nadrinemo se o sebi jer se obilje o svojim dobrotom. في سحق وأنين وضناء الأفراح موت زاحف قد حظيتم لبعاد بالفناء أنت في قبضة كف مارد في سحق وأمين وضناء آخر الأفراح موت زاحف قد حظيتم من بعاد بالفناء بالفناء الفناء خيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بلدا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طق المدى خيبة الآمل في تمزيقها الفراد السعي أضحت بددا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى أضاق المدى وحد الإسلام لما شملنا فللهجرة معقد الردى Зачекнути ви бите затворно. Остави само пункт вірника. Soba Put Vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktuelnih dešavanja muslimanskog umeta. Put Vjernika Svi putevi će biti zatrpani. www.pautal.com Soba Put Vjernika I bit će ono što Allah hoće a neće biti ono što vi hoćete.